pais cae corax. Mante tinos et in os peri tu heautes paidos ne piu ontos, hoi manteis proelegon hoti hupo coracos anae retheesetai. Dioper fobu mene larnaca megisten catasque en taute auton catheirxe. Fulatomene me hupo coracos anai rethei. Cai dietelei tetagmenais horais anapetanusa nusa, tas epite deius autoe trofas parechomene. Cai pote anoixases autes, cai topoma epitheises, hopais pais aprofilactos parecupsen. Hutote, cai, συνέβη τες Λάρνακος τον κόρακα, κατά του μπρέγματος κατανεξίντα αποκτέιναι αυτον.